الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عبادة يا محمد الله سبحانه وتعالى صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كما عمزين تنقزيوا وكوا كتك مجلس بعد المغرب كتك مسجد سلطان ikiwa leo ni usiku wa Muharram kumi na mbili mwaka elfu moja mia nne na arobaini na tano hijiria inawafikiana na tarehe ishirini na tisa mwezi wa ngapi wa saba Julai mwaka ishirini ishirini na tatu katika majlisi hii tutakumbushana mada ambayo ni hasasa mada ambayo ndani yake ina maumivu mada ya kuuliwa mjukuu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alhusein husayn bin Ali bin abitalib Talib radiyallahu ta'ala anhuma mada hii sio ngeni katika masikio ya Waislamu bil umumi na katika masikio ya salafiyin hususi, kwa kuwa ni mada imezungumza na mashehe mbalimbali wenye ilmu kutuzidi sisi, wenye ufasaha kutuzidi sisi. Kwa hiyo ni katika mlango tu sana huenda kuna wengine hawajasikia leo wakaelewa pia wale ambao washasikia wakapata ukumbusho wale ambao hawajawahi kusikia wakasikia tukienda kuizungumza mada hii tuta kugusa baadhi ya nukta muhimu. Kwanza, nukta ya kwanza tutamwona Al-Husayn bin Ali ambaye الحسين بن علي بن أبي طالب لست رسول الله صلى الله عليه وسلم يجكوا ومتوت وكيكي وبنمتوه صلى الله عليه وسلم ni mtoto wa Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ni moja katika wajukuu bwana mtume sallam aliyokuwa wapenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam naeleza kwamba al-Hussein au al-Hasan wa Hussein sayyida shababi ahli al-janna ni mabwana waheshimiwa wa vijana wa peponi الحسين يلتليوى شعبان تاتو أو تامي مواكا وأن هجرية نعم، نام كفا مواكا وستنا مويا محرم kumi منذ عاشوراء حالي ما maelezo المفروض الحسيني عند الشيعة الإمامية لإمام watatu katika wale aima na imamu wao 12 na mbili almasumun kama yazumun kama wanavyodai wenyewe wala isma lahu wala hakuna isma kwao wala lighairihi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kwa wale waliokuja baada yao hiyo ni sehemu ya kwanza sehemu ya pili tutaona nafasi ya ahli baiti manzilatu ahli baiti inda ahli sunna manzila ya ahli baiti watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ahli sunna kwenye kipengele hicho tutawaona tu ahlulbeiti ahlulbeiti ni kina nani kwa ufupi na tutazisoma baadhi ya kauli za ahli alilmi ambao ni wanawachuoni wa ahli sunna wanapo au wanamna wanapowazungumzia ahli wa bilkhususi wale ambao shia wanawazingatia kwa wao ahlulbeiti bait katika kipengele hicho tunao tutaona insafu uadilifu wa ahli sunna wal jamaa kwa ahli albayt kisha baada ya hapo tutaelekea katika msimamo msimamo kwa maana kipengele cha tatu takuwa ni msimamo wa ahli sunna juu ya kifo cha al-Hussein bin Ali radiyallahu ta'ala anhuma kisha baada ya Uislamu hatukwenda katika tukio la kuuliwa tutaona kwa ufupi mji wa Kufa mji ambao aliuliwa ndani yake al-Hussein bin Ali katika ardhi ya Karbala tutauona mji wa Kufa ndiyo kambi, ndiyo kitovu, ndiyo zizi la mashia katika wakati huo. Tutaona usaliti wa watu wa Kufa, wa kihistoria ni wasaliti watu wa Kufa, na mapenzi yao kwa Baiti hayakuwa mapenzi ya kweli kisha baada ya hapo tutaona sasa watu wa kufa ndio ambao walimwandikia barua al-Hussein bin Ali atoke katika mji wa makka na aelekee Kufa kwa sababu wamepata habari kwamba al-Hussein hakutoa bai'a kiapo cha utiifu kwa Yazid bin Muawiya. Kwa hiyo wao wakamwandikia barua, njoo Kufa. Watu wa Kufa hawana imamu isipokuwa wewe. Kisha tutaona Husein radhiallahu anhu anamtuma Muslim bin Aqil mtoto ami yake ende kufanya uchunguzi au ujasusi au nenda kufanya uchunguzi zifuatilie habari kweli watu wakufa sababu hawa tuna historia nao walimsaliti Ali ambaye baba yake al-Hussein kadhalika walimsaliti al-Hasan ibn Ali sehemu nenda muslim nenda kahakiki nenda kawatazame hawa mabwana tutaona muslim akatoka kuelekea kule na kisha tutaona watu wa kufa namna walivyompokea muslim kwa hamasa na vishindo vikubwa, akampa baia na baadaye wakaja wakamsaliti na akabakia peke yake mbele ya mikono ya Ubaydillah ibn Ziyad ambaye wakati huo alikuwa ndio mtawala wa Kufa baada ya kuenguliwa Nu'man ibn Bashir na tunaona usaliti wao baadaye akauawa vile vile tutaona kingine chengine Muslim bin Aqil kabla ya kuuawa aliomba atoe wasia akamchukua Umar bin Sa'd Waqas kakaa naye pembeni akamnong'oneza bwana peleka salamu kwa Ali Hussein asije tena kibao kimefanyaje kimegeuka asije tena pia tutaona sasa tukitokea hapo tutaona sasa Ali Hussein anaondoka makka anaelekea Kufa kisha tutaona masahaba walio mpinga al hussein katika msimamo huu wa kutoka katika mji wa gani kutoka maka kuelekea Kufa kisha tutaona al hussein atakapofikiwa na barua au ujumbe kwamba bwana arudi na watu wa Kufa wamenikadhibisha na wamekukadhibisha wewe na mtu muongo hana rai tena taona baadhi ya watu wanaswabiana na al-Hussein wataondoka na al-Hussein wataelekea mpaka alqadisia qadisiyah taona atakapofika alqadisia yale ambayo yatatokea hapo mpaka atafika Karbala na mwisho tutaona wale ambao walimuua al-Hussein bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na baada ya hapo sehemu ya pili ya muhadhara yetu sasa tutaona yale majuto na maombolezo wanaoyafanya ashia wauaji wa al-Hussein bin Ali utayaona mbovu vipengele vyake tutakuja kuvitaja huenda kwa nini mpoambiwa na na uzoefu na uzoefu, wakati mwingine kuna watu nikishuka kwao au nikasafiri nao, basi chukua hakiba ya siku, chukua hakiba ya siku. So jambo ni siku moja, aweza akazuka siku tatu. Hapa Morogoro kwenye mpango hapa tutengeneze mazingira wazima washaelewa. Wewe nimeambiwa kwamba ah, so leo mambo yaishi leo. Kwa huenda hiyo sehemu ya pili kwa nilivyoambua isiwe leo ya alhusainiyati zile. Hiyo sijui ndio hivyo rai ishapita hiyo. Ah, lakini ikiwa leo basi tutaona pia, ikiwa si leo haya tutafanyaje kisu kisu ndo kimeingia mkupani au tukianza sasa na nukta ya pili kwa sababu ya mwanzo ni shaitani tumemwona al-Husaini ni nani laisa kadhalika tumemwona al-Husaini ni nani kwa ufupi kwa nukta ya pili tutaingia katika manzila ya ahlul bait inda ahli sunna yapaswa tufahamu ya kuwa ni jambo lisilokuwa na shaka kabisa ya kwamba manzila ya ahli albayt inda ahli sunna ni manzila rafia wa darajatun 'aliya manzila yake ni kubwa au manzila yao ni kubwa na daraja yao ni kubwa daraja ya ahli bait inda man ده أهل السنة tunapowazungumza ahlulbeit kuna kauli nyingi za ahlulilmi zimefikia kauli sita alimamu bnu taimia rahmatullahi taala imezitaja na khilafu nyingi za aima allahu alam lakini ahlul baiti wanaingia wake za mtume sallallahu alayhi wasallam inma yuridu Allah liyudhhib ankum ar-rijsa ahla al-bayt yutahhirakum tathira wake za mtume alayhi salam alayhi salatu wassalam ورضي الله عنهن katika ahlul bait wa dhurriyatihi na kizazi au dhurriyatuhu na kizazi cha bwana mtume kwa maana watoto wake ni katika ahlul bait wa banu au alul muttalib na alu hashim wa mawalihi utawala wa Uislamu katika ahlul bait Kauli nyingine ambayo ni kauli ina nguvu ahlul bait ni wale ambao ni haramu kwao sadaka alu ali alu abbas alu jaafar alu aqil na alu alhari harith kauli nyingi na nyingi ukirejea katika vitabu vya ahli sunna mtaziona lakini kwa sababu kuna wazungumza mahasimu ambao ni arrafidha na wao wanaona ahlul bait ni Fatima az-Zahra na Ali bin Abi Talib والحسن والحسين نذرية يا الحسين جين ونفبشا أو ونفبشا أهل البيت نهاو نوالا ما إيمان واق من أمين wote wanatokana na baada ya Ali bin Abi Talib wal Hasan الحسين ولا نفات وانت لكتاب تعالى حسين وانا قتاج ما امام واقو من امين امام واقو الناني لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه او عنهما عنه علي بن ابي طالب وفيل الحسن امام وفيل الحسن رضي الله تعالى عنهما وتاتو الحسين hawa watatu ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wana fadhila za kuwa ni masahaba yani wana fadhila ya suhba lakini pia wana fadhila ya qaraba na al-Hasan wal-Husayn wao wana wana ukaribu zaidi yani qaraba yao ni kubwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Ali علي من توتو ونا وابو طالب ابو طالب من توتو ونا وعبد المطلب نمتوم صلى الله عليه وسلم من توتو وعبد الله عبد الله من توتو وعبد المطلب ليس كذلك وعلي والرسول alayhi salatu wassalam ni baba mkubwa kwa baba mdogo wanakaraba alaysa kadhalika ni karaba lakini al-Hasan ni wajukuu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambao mtume sallallahu mtoto wake aliotoa kwenye mgongo wake ndio aliwazaa kwa ni watoto wake wa kwa وقرابة يا الحسن والحسين كبا نمتو من كوبا وليك قرابة يا علي كنان كبا نمتو فما جاء وقت ولا قرابة بعد هذا إمام وإن من علي بن الحسين ambaye huyu tutaona atanusuru au amenusurika katika mauaji yaliyotokea kule Karbala, alikuwa aumwa kuingia kwa hakuwepo katika mapambano imamu wangapi huyo wanne ambaye maarufu anamuita Zainul Abidin imamu wa tano ni Muhammad bin Ali sasa huyu Ali ibn al-Husayn katika watoto wake ni Muhammad bin Ali هو الإمام imamu wa tano ambaye maarufu anaitwa وسيتا جعفر بن محمد علي بن الحسين أنيفاتني محمد بن علي بن الحسين وسيتا جعفر بن محمد بن علي من بين معروف عليه الصادق وسابني موسى bin Jaafar unaelewa yani hao wote kuanzia al-Husaini kuja chini wote ni mwisho wote wanakwenda kwa al-Husaini kwa maana yake ni mtoto wa al-Husaini kawa ndo imamu wa nne ambaye ni Ali na mtoto wa Ali ambaye ni Muhammad kawa ni imamu wa tano na mtoto wa Muhammad ambaye ni Jaafar ndo imamu wa sita ambaye ndio as-Sadiq na mtoto wa Jaafar ambaye ni Musa bin Jaafar ndio imamu wa saba ambaye ndio anaitwa al-Kadhi na mtoto wa Musa ambaye ni Ali ni imamu wa nani ambaye anaitwa Ar-Ridha na hawa al-Imam Ibn Taymiyyah anasema hawa ni katika ulama ni katika sifat mpaka hapa wangapi Sheikh huna kalamu una daftari wala karatasi maana umekaa tu kwa nitakuondoa hapa mbele au au au una mnadhania yani tunapokuwa twasoma ukisikia labda kuna elimu inatoka yani wadhania ipo siku nyingine utakuja kusoma au utakuja kuyaandika hizo sio akili za talibul ilm talibul ilmi ukisikia faida uiandika pale pale kwa sababu kesho waweza usipike au waweza usisikie tena au mta au mwashaukwa mwa, mwa na mwaringa kwa kuwa kuna sauti zitatumwa kwenye magrupu lezi kwa kule utakwenda kufanya tafrihi sasa ukitasikiliza tutakuwa muraja lakini aliyesikiliza live ndo utapata muda kwenda kukaa masaa mawili usikilize kwenye kwenye, kwenye simu kwa maanake mtu naweza nikamuuliza niambie imamu wa saba ni nani ndio maana tutamwandike ukijiona hapa uh, huko sawa wewe kazi uh, ni mustami watakuegemea kaegemee nyuma na kuna watu sitowauliza lakini wale talibu ilmu yani muhadhara ukisha na wewe waweza kama haya hata si, si asilimia mia basi waweza kuwafikishia watu ambao kwa mustaa wako wanaweza kusikiliza hata mkeo na watoto wako au waweza rudi kijijini wengine baba zao na mama zao wawasikiliza haya umetoka kusoma eh ukamweleza katika mambo nilifundisha bwana hawa mashia wabaya watoa mada hiyo kuna maeneo naweza ukashaukwa ukasema sema natoa kwa nini ukupite elimu kwa nini huandiki kwa hiyo kuanzia Ali ibn al-Husayn hawa si masahaba si masahaba ni katika tabi'un na wengine ni katika atba'u tabi'in mpaka hapa Ali bin Musa Ar-Ridha na wako mwingine wanamuingiza Muhammad bin Ali ambaye ni wa tisa al-Jawaz al-Imam Ibn Taymiyyah amewagawanya hawa watatu ni masahaba wana sharaf wana fadla wana fadla ya kuwa ni masahaba na wako masahaba ni bora kuliko wao bila munajaa كيوم علي كمان علي نا الحسن والحسين هو من أصحابه ونا فضل يا صحبة ونا فضل يعني يا قرابة لكن كنا مصحابة لبورا قليك علي قليك الحسن قليك الحسين وفضل يا صحابة هوا كشيركي هوا ك... هوا كيباتا فكياو ونا واقو مصحابة وينجيني ونا فضل نا شرف قليك هوا وينجيني تلواتاجك وانزي علي من الحسين إمام والد محمد بن علي إمام وتام جعفر بن محمد إمام وستة موسى بن جعفر إمام وسابة na Ali ibn Musa imamu wa nani hawa Sheikh al-Islam anasema ni thiqatu na ni ulama na wanazuoni au ahli hadithi wamepokea elimu kutoka kwao kisha akasema hawa watatu Muhammad ibn Ali al-Jawad لعلي بن محمد الرضا الحسن بن علي العسكري العسكري هذا شيخ شيخ ابن تيمية الإمام ابن تيمية anasema hawa hawajulikani kwamba walikuwa na hususia ya elimu ile elimu wanaohusika nayo ahlul ilmi isipokuwa walikuwa tuna maarifa ya kulijua dini na ilmu ilmu ambayo haipo kwa watu wa kawaida waislamu kwa maana hawakuwa wajinga lakini waila hawakufahamika hawa kwamba wako wanawazuoni walichukua elimu kutoka kwao wangapi hao watatu Muhammad bin Ali ambaye al-Jawad na Ali bin Muhammad al-Ridha na al-Hasan bin Ali al-Askari na nimesema baadhi ya wanawachuoni wamemchukua Muhammad bin Ali al-Jawad wakamweka katika wale wa juu ambao watakuwa sita wale watatu tushawatoa zungumza hii tabaka ya pili kwa chini watabakia wawili Ali bin Muhammad na Al-Hasan bin Ali wanachanganya kama jina mengine hajirudia lakini ukiwakariri kidogo kidogo waweza kuwashika wako wanaona wanawachuoni hawa wawili Ali bin Muhammad imamu wa kumi wao na Al-Hasan bin Ali Al-Askari imamu wa kumi na moja wako wanaona hawa walikufa wakiwa wadogo ama imamu wao wa kumi na mbili ni Muhammad ibn al-Hasan ambaye ndio al-Mahdi huyo Mahdi wao huyu la wujuda lahu huyu kwa hakika hayupo kwa hakika hayupo wenyewe wanasema kwamba ati al-Hasan ibn Ali imamu wa 11 al-Hasan ibn Ali alizaa maana alizaa mtoto anaitwa Muhammad bin Ali hey Muhammad bin al-Hasan yani huyu al-Hasan bin Ali imamu wa kumi na moja alizaa lakini huyo mtoto ambaye ni Muhammad bin al-Hasan ambaye ndo al-Mahdi aliingia katika Sardab Sardab ni underground katika nyumba maana mtu akajenga nyumba alafu akatenga sehemu ya chini huko ukiingia kwenye nyumba unaweza kuona tumeingia kumbe una sehemu chini sana tushuke kidogo chini tukazungumza na mwingine ni siri azungumza chini eh kumbe nyumba hii ina underground sabdar aliingia katika mji wa sa Samira au Samira ambao ni mji katika nchi ya Iraq kwa mashia mpaka leo wanapalinda hiyo sehemu wanaita sardabul ghaiba kwa maana ni ni underground ambao amepotea imamu wao wangapi wa kumi na mbili kwa mashia hivi sasa hivi wapo katika alghaiba imamu wao hayupo lakini wanataraji iko siku atatokea kwa hiyo sehemu wanailinda pana ulinzi pamewekwa farasi na askari akifa askari kama vile walinzi wa watawala haweshi wabadilika wenyewe wataraji ipo siku atatoka anasema al-Imam al-Dhahabi al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wal-Nihaya amma ma ya'taqidunahu bisardab samira hawasun في الرؤوس وهذيان في nufusi لا حقيقة له ولا عين ولا أثر أنا سمع الإمام ابن كثير أما كل ونتكي تكيد مشيعة بسرداب وهي على الجراوند يا سامرة أنا سمعني هوس هوس ni maanake ni يعني mental disorder kama umajununi fulani wewe wewe ni hawasu fi madha fi rubusi katika vichwa yani vichwa vyao haviko sawa wa hadhayan hadhayan pia ni ubongo wa mtu kuropokwa kwa sababu pia ya matatizo ya ubongo wa hadhayan fi nufus yani mtu ambaye ana msongo kama alikuwa ana hela kafilisiwa sasa asema vipi mbona huyo aropokwa eh hadhayan la haqiqata lahu jambo hilo la hakika lahu halina hakika kwamba huyu bwana eti huyu huyu wa mwisho Muhammad ibn al-Hasan huyu al-Mahdi hana jambo hilo halina uhakika wala aina wala athar amna mtu aliyeweza kuona wala hakuna athari yoyote ni mambo tu ya uzushi imamu wangapi hao eh kumi na kumi na mbili ahlu sunna wal jamaa wamewataja maimamu wote kumi na mbili imma kwa kuwataja kwa majina yao baadhi yao na wengine wakawaingiza wale ambao wako kwa maana kumi na moja huyu wa mwisho hayupo ndio ukweli ukisoma katika vitabu vya ahli sunna kama vitabu vya hadithi ukienda katika sahihi bukhari vile vile sahihi muslim utakuta milango maalumu inazungumzia fadhila za masahaba ima wanawake ima wanaume au wanawake na katika wanaotajwa anatajwa Ali bin Abi Talib tajwa hadithi maarufu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لي بندرة كيشو أنت أنت هو أنا anapendwa e, mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atafungua kupitia mikono yake miwili huyo mtu atafungua miji atafungua mji mtu huyo katika sifa zake anampenda Allah na mtume wake alayhi salatu wassalam na pia Allah ampenda mtu huyo na mtume sallallahu alayhi wasallam pia ampenda mtu hadithi si maarufu sahaba usiku wote watu wakawa wanazungumza yadukuna lailatahu siku wote watu atakuwa nani atakuwa nani asubuhi bwana mtume sasama akauliza aina ali bin abi talib akasema yashtaki ainaihi ali au mwana macho kaamka kidogo hayuko sawa macho yake anamsumbua mtume akamwagiza Ali mtume sallam akamtemea mate kwenye macho yake akapona mtume si wewe ukamtia mtu makohozi au hao wanajifanya masharifu lete maji ukutemee mate sisi tukatoka nje tuna hamu na hawa wanaojiita masharifu na hamu nao مناسبة utafika باذن الله hadithi hii inatajwa katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa hakuna maimamu walioificha hadithi inayoelezea fadla ya nani ya ali bin abi talib hadithi inataja sifa kubwa ya ali yuhibbuhu allah wa rasuluhu apendwa na allah na nani ukisoma vile vile utaona katika kitabu sahihi bukhari pia imekuja katika fadhail sahaba ikitajwa fadla ya Fatima mtaja Fatima si katika ilma lakini mkewe Ali na mashia manake Fatima ni katika ahli bait mpaka tunaona majumba magari yameandikwa ya Fatima sasa utaona kuna hadithi inasema kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema Fatima tu Fatima sayyidatu nisa'i ahli aljanna Fatima ni sayyida ni bibi si bibi kwa maana ya nyanya nyanya si pia kwa maana ya tomato mbibi bibi si maana ukiambua kuna lugha huyu nyanya yako ile lugha au lahaja ya kiamu au sio ya kibajuni huyu nyanya yako nyanya yani nyanya yako yake ni ni bibi alokuzalia mama au alokuzalia nani baba bibi ndo nyanya na kuna ile ile mabibi na mabwana ladies and gentlemen unajua mabibi na mabwana bibi hii ndo bibi mzaa baba au mzaa mama hii mabibi na mabwana <laughs> kwa ni ni sayyida maana ni bibi yani muheshimiwa wa kike wa wanawake wa peponi vitabu hivi ni vitabu vya ahli sunna vinahitaja fadla ya Fatima ambao maneno haya ni ya bwana mtume sasa lakini yamenukuliwa na imma wa ahli sunna kuonyesha uadilifu wao na wao wanawazingatia hawa ahli bait ahli bait ni watu bora وانا فضل مبيلي يا صحبة انا فضل يا يا قرابة كيوم فاطمة سؤال البيت سؤال البيت ووت فاطمة فيها قوان أهل البيت لكن سكت كما إمام سكت كما إمام لكن صحابية وكيد الحسن والحسين عم بوساسة الحسن إمام وانغاف وبي الحسين إمام وانغاف وتاتي tumesema hawa ni nani ni masahaba ukisoma utaona katika vitabu kama al-Imam Tirmidhi hadithi ya Bara bin Azib radiyallahu anhu anaeleza kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Hasan wal Hussein faqala Allahumma inni uhibbuhuma fa fahibbuhuma ewe Allah mimi nawapenda hawa hawa wawili hawa Hassan wal Hussein na wapenda Allah wapende na pia kisoma utaona zimekuja hadithi mbalimbali katika musnad ya Imam Ahmad kadhalika Tirmidhi na wengineo anahitaji hadithi maarufu ambayo sahaba Abu Sa'id Al-Khudri anasimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Al-Hasan wal Hussein sayyida shababi ahli aljanna sayyida tunakwenda na imamu wa nne ambaye huyu si katika masahaba ambaye ni nani imamu wa nne nani nauliza sasa a a tulia علي بن الحسين وكسوما وتاونا كتك كتاب يوانا وزووني بالي بالي كما كتك الحلية كتاب الطبقات الكبرى نفتو بنجيني كتك سير أعلام النبلة نفتو وانا بتاجة نفتو نمزوا أو سنفتو نمزوا سير أو ترجمة biography historia za baadhi ya watu ambao ni aalam basi kuna maneno yanatajwa kama katika alhilya ipokelewa riwaya kutoka kwa Yahya ibn Sa'id anamzungumzia Ali ibn al-Husayn akisema huwa afdalu hashimi raaituhu fil Madina huyu ni afdalu al-hashimi ni katika wale bora katika bani hashi niliyomuona katika mji wa Madina alimamu zuhuri anasema lam ara hashimia afdala min Ali ibn al sijamuona mimi hashimia ambaye ni bora kama Ali ibn al alimamu zuhuri mtabi'i وقال محمد بن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا وارعا الكوى الحسين أي علي بن الحسين الكوى كان ثقة الكوى أنا ضبط سوري الكوى أنا عدانا لمتقن كتك علم الحديث أمينيوا الكوى مأمونا من يكوى مني ومن أمانا kathiran hadithi ana hadithi nyingi alizosikia kutoka kwa imma na alizosimulia aliyan rafi'an wari'a alikuwa ni mtu rafi'a mwenye nafasi ya juu mwenye cheo cha juu mjuu alikuwa na ni wari'a maana alikuwa taqiya mcha Mungu mwenye kumwogopa Allah haya ni maneno utayakuta kwenye vitabu vya ahli sunna wal jamaa wakiwataja hao aima tumetoa utangulizi au tunatoa utangulizi huu ili kuwaonyesha waislamu kwamba ahlusunna sunna wal jamaa hawana uadui na ahlul na wala hatukutaka kwenda mbali sana lakini ziko mada zimeandikwa ule ukwe uliotokea ukwe unaopatikana baina ya ahlul na masahaba na wengine vitabu vimeandika vitabu vimeandika wanaozuoni wameandika mfano mdogo Ali bin Abi Talib amemuuza mtoto wake Ummu Kulthum amemuuza nani Musa Umar lakini tizameni arrafidh wa leo wanavyowaaminisha waislamu kwamba baina ya masahaba na ahlulbeiti kulikuwa na ugomvi au baadhi ya ahlulbeiti kulikuwa na ugomvi mkubwa walikuwa ni maadui hawa iweje ali bin abi talib amchukue mwanawe ummu kulthum amuoze umar ambao wao mashia wanamlani umar laanatullahi alayhi pana ndugu yangu mmoja hapa yupo kahudhuria darasa nilimuona anasema yeye ni mtu wa Morogoro waliwahi kuchukuliwa wakapelekwa Bilali Muslim kule Dar es Salaam maeneo ya Tabata mwaka elfu mbili na mbili anahadithia na ana reference anajua kabisa ilikuwaje darasani siku ya kwanza anafika ingia darasani kwa maana siku ya kwanza kwa darasani ustadhi amtaja Abubakar la'natullahi alayhi Umar la'natullahi alayhi bwana akashangazwa siku ya pili akachukua mabegi akarudi walikwenda watatu kutoka Morogoro leo alikuwa tupo uzuri sasa Umar kwa wao mashia ni la'natullahi alayhi na kuna watu wamebadilisha majina ya Umar mtu alikuwa akiitwa Umar alipoingia katika dini ya ushia sababu ushia si Uislamu kuingia katika dini ya ushia akabatizwa akabadilishwa na jina baada ya Umar leo anaitwa Ali na mnamjua yule mwenye tafsiri yule akiitwa Umar Mayunga leo anaitwa Ali Mayunga hali ya kuwa huyo imamu wao wa kwanza al-ma'sum kama yaz'umun kama wanavyodai Ali bin Abi Talib ولا عصمة له ولا لأبي بكر وعمر وعثمان أنا عصمة علي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان لكن هو علي سس هو بونا قبل سجين لعمر علي تعالي ما يوم هو علي كم تشوفوا منا أم كلثوم كم وزنا عمر تكاكوا بعيشة وإسلام ونيني ورونغو مهاريب ديني yani Ali sasa alikuwaje ni takia pia kwani wao wana mlango wa takia yani aliogopa mpaka akamtoa mtoto wake tena kamtuma na kanzu kampa kanzu akamwambia nenda kwa Omar alafu muulize baba hakuuliza hii kanzu umeipenda mtoto mwenyewe alijua kanzu kanzu kitambaa kwa kanzu kikanzu mtu wanahunna libasu lakum wa antum libasu lahunna wanawake mvazi wameitwa mvazi wanawake alaisa kadhalika mkanzu ile mwanamke anaweza ukamvaa mkanzu za kustiri kama ikawa mkanzu ya kweli anaweza ukapata kanzu hiyo ikawa ina matobotobo lakini Allah akiwafikisha kupata mwanamke akawa libasu kweli ah, aweza stirika tu ah, bwana mbona anenepa huwa eh ah, kaingia pazuri lakini kama kanzu hiyo ina matogo unaweza ukaivua kwa fadera kwa hiyo Ali bin Abi Talib anampa Umm Kulthum kanzu mpelekee Omar alafu muulize ah, baba akwambia hii kanzu unaipenda watu wazima hawa wana signal walikuwa wanazijua ilikuwa signal nakwambia eh, mwambie kanzu umeipenda ana mafunzo mengi lakini Ali alikuwa na thika na Omar na akaona kwamba huyu anafaa kuwa ni mkwe wangu anafaa kumpa mtoto wangu leo mashia wanamtaja Omar sallallahu alayhi hey bana msidanganye watu lakini Ali bin Abi Talib katika watoto aliowazaa tutakuja kuona na waliuliwa katika Karbala ni Abu Bakr ibn Ali kulikuwa na Omar ibn Ali wa Uthman ibn Ali ha yani Ali katika watoto wake aliowazaa kuna mtoto anaitwa Abu Bakar bin Ali yani Ali azae azae jina hili ambalo nyinyi mwalibadilisha Ali kazaa mtoto kamwita Abubakar na haya yamethibitishwa kwa vitabu vyao ali kamzaa mtoto anaitwa Umar Ali kamzaa mtoto anaitwa Uthman sasa tunajua bwana haki za wazazi ni kuwapa watoto majina mazuri sasa vipi Ali awape watoto wake majina mabovu mabaya ambao nyinyi leo mwajibadilisha yuko mmoja pia bwana mmoja kule Tanga wakati tunasoma aitwa Uthman alikuwa soma Darul Hadith alipoingia ushia akabadilisha jina namjua hivi namkumbuka hivi kijana mmoja kutoka Kigoma akajihitaji baada ya Uthman wana ukibadilisha haya makuu matatu Abubakar Umar Ali nini Uthman Abubakar Umar Uthman wao wanakupa Ali jina la imam kwa hiyo nasema nilikuwa na kazia kwamba tuzungumza hivi ili watu wajue kwamba hakuna ugomvi na husuma baina ya ahli sunna na nani na ahli bait Tukenda imamu wa tano Muhammad bin Ali al-Baqir amesema Ibn Sa'd katika at-Tabaqat kana kathira al-ilmi wal hadith alikuwa ni mwingi wa elimu na hadithi na amesema vile vile al-Imam al-Dhahabi اتفق الحفاظ على الاحتجاج به كما نص ذلك الأئمة وميفكيانا wanawachuoni alhufadh juu ya kutolewa hoja kwa hadithi ya Muhammad bin Ali al-Baqir kwa maana ni mtu eh hadithi kutoka kwake za kutajika soma katika at-tabaqati wa tano huko utayaona mambo hayo kurasa wa 324 na vitabu vingine ukija imamu wao wangapi sasa ambaye ni Jaafar bin Muhammad as-Sadiq Abu Hanifa anasema maneno rahimahullah ma raaitu afqah min Jaafar bin Muhammad haya yametajwa katika tadhkiratu al-huffaz jildid wa kwanza ukurasa wa 166 وقال أبو حاتم الرازي ثقة لا يسأل عن مثله ثقة هوليز katika كتاب الجرح wa جلد jilid وكراس pili ukurasa wa وقال الذهبي قال الإمام الذهبي جعفر بن محمد الصادق سيد العلويين في زمانه هو يعني سيد العلويين توتو علي وأحد أئمة الحجاز لم يلحق بالسحابة هو يقول أئمة الحجاز لكن هو كتاب السحابة وكذا موسى بن جعفر الكاظم إمام وانقاف أنا سيما أبو حاتم الرازي ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين katika jarh wa taadil jildi wa 4 ukurasa wa 139 na amesema al-Imam Ibn Taymiyyah wa Musa ibn Ja'far mashhur lahu bil ibada wal nusuk kwa ni mtu mashuhuri kwa ibada wal nusuk nusuk pia ni ibada pia kuna maneno ya Imam Dhahabi yako mengi ukija mwingine anayefuata ni Ali ibn Musa ar-Ridha الإمام الذهبي أنا سمع من العلم والدين والسؤدة بمكان هو يكون نسهم ويكون نفاس يا إليم يا دين نوبانا سيد كي من دين وانقابي محمد بن علي الجواد رحمه الله كان يعد من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدة haya maelezo anaeleza al-Imam Ibn Taymiyyah katika Minhaji Sunna Minhaji Sunna ni kitabu muhimu sana ukisoma ndani yake wakielezwa au zikibatilishwa kauli za Rafidha walqadaria na wengineo katika watu wa hao ndio ambao wanawachuoni wanawazungumza kwenye vitabu vingi kwa sababu walidirikiwa wengine na ilma lakini الامام البغدادي كتك الفرق بين الفرق أمانين ونسيمة اسمع وقالوا اي اهل السنه وكسيمة اهل السنه ومسمع بموالاه جميع ازواج رسول الله اكيelezea itikadi ya ahlus sunnah أهل السنة wao من maneno yao wanayasema wao wanazungumza kuhusiana na kuwapenda wote wake za mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ahlus sunna wanawapenda wake za mtume tofauti na mashia yani mashia wake za mtume maadui kwao na mashia katika vitabu vyao wanaona sababu ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mkunyishwa sumu alikawa na Aisha na Hafsa wakampa sumu ndio ilomwathiri mtume akafa baadaye mashia wanamtaja vibaya Aisha wa Hafsa mashia bado wanamtaja vibaya Khadija mke wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mama wa watoto wake bwana mtume wote illa man la Ibrahim